بسم الله الرحمن الرحيم हाणे सूरत हूद अल इनशा पढ़ंदासूं सूरत यूनिस अल जेका ॾहीं नंबर सूरत आहे सूरत हूद यारहों नंबर मुसफ़ में ऐं सूरत यूसुफ अल ॿारहों नंबर मुसफ़ में आहे हे टे टई सूरतूं ॼण लॻे पई जे पोयां अहिड़ी जंहिं तरतीब सां वसफ़ में आहिनि अहिड़ी तरतीब सां हुन में यानी हिन जूं लथियूं आहिनि मथां पर सम्झो त हीअ बनी साहिल खां पोइ यानी महिराज जे वाके खां पोइ हीअ सूरतूं लथियूं आहिनि ऐं सूरत हिज ऐं सूरत अन आम हिन खां पोइ लथियूं आहिनि अहिड़े नमूने सां ख़बर पए त कहिड़े नमूने जी आहे जिन में मज़मून जेके आहिनि से कहिड़े क़िस्म जा आहिनि हुन जी ॻाल्हि कीअं थी थिए हाणे हीअ टेई सूरतूं सूरत यूनस ऐं सूरत यूसुफ अल इस्लाम ऐं सूरत हूद विच में जेके एकवंजाहु ॿावंजाहु टेवंजाहु हिननि जी तरतीब जो शान नज़ूल जेको आहे हुननि जो अहिड़ो आहे हुन खां पोइ अचे थी सूरत अलफलाम मीम रा हा हीअ सभई टई अलफ़लाम रा अलफ़लाम रा अलफ़लाम रा ऐं राति जेका ईंदी हुन खां पोइ उन में अल फिलाम मीम रा पोइ हाणे इहा उन खां पोइ वरी जेकी सूरत इब्राहिम ऐं सूरत हिजर हुन में अलि फलाम रॉ अल फलाम रा सां शुरू थींदियूं त माना हिन में विच में सूरत राति में जेका असां अल मीम रा अची वेंदो इहो ख़बर आहे खुदा की छा छा जे लाइ पर हिन में फ़र्क़ु हिकिड़ो इहो सम्झिजे त मीम हिकिड़ो वधीक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 खां पोइ त अलिफ़लाम रा यानी आऊं अलाह आहियां जेको ॼाणा थो अलिफ़लाम रा या ॿियूं मानाऊं जेके आहिनि पंहिंजो हज़रत इबिन अब्बास माण्हू कयूं आहिनि किताबुनि ओकमत ही हीउ किताबु आहे जो ओकमत माखूम आहे मज़बूत आहे मज़बूत थियलु आहे आयातूं हिन जूं आयातूं हिन जूं आयातूं मुहकमा आहिनि हिकमत वारियूं बि आहिनि इन माना इहा बि पर हिन में घणियूं आयातूं जेके आहिनि से शरीयत जूं ॻाल्हियूं आहिनि हिन में हिकमत आयात सुम फ़ुसरत पोइ असां वरी तफ़सील सां हुनजो तफ़सील ॾिनो आहे हिन जो खोले ॿुधायूं आहिनि सुम फ़ुसलत फ़ल तफ़सील हिन मज़ा निकिरंदो फ़ुसलत पोइ उनखे वाज़ि कयो वियो आहे खोले ॿुधायो वियो आहे मिलदुन हकीम इन ख़बीर अल अल हकीम जेको आहे ख़बीर जेको आहे अलाह ताली हिकमत वारो ऐं पंहिंजे ख़बर रखंदड़ जेको आहे उन वठां मिलदुन मिलदुदुन आहे इल्मु आहे मूं वटां असां वटां इल्मु त मिलदुन जेको असां मूं वटि अलाह ताला हीअ मोक मोकिलियो आहे क़ुर शरीफ़ जेको आहे ऐं हिन जूं आयतूं जेके आहिनि से अलाह ताला वटां मोकिलियूं वियूं आहिनि हिकमत वारो हीअ किताबु आहे ऐं हिन जूं आयतूं जेके आहिनि से खोले ॿुधायूं खोले ॿुधाइण जो मतिलबु आहे त हिते जेकॾहिं तोरी आहे हिते मुजमिल आहे हुते मुफ़सिल आहे हुते हुनजो वधीक वाज़े आहे ॿिए हंधि क़ुर शरीफ़ में साॻे ई हंधि ॿिए यानी साॻे हंधि आहे मतिलबु त ॿियनि हंधि त उन्हनि जो वरी तफ़सील आहे उन्हनि जो वरी मुफ़सिल कयो आहे जो हिकमत उन जो सॼो मक़सदु छा आहे सॼे क़ुर जो लहणु ऐं हिन सूरत जो लहणु मक़सदु हिकिड़ो ई आहे अलाह न इबादत करियो अलाह कंहिं ॿिए जी कंहिं महबूद जी सवाइ अलाह जे नज़ीर बशीर बेशक इन माना उहो नज़ीर मोकिलियो ॾिसण वारो आहे उहो बेनज़ीर माई जेका पाण वारी बे माई जेका उहा बेनज़ीर उहा माना हुन जहिड़ो को नज़ीर कोन्हे हुन जहिड़ो को मिसाल कोन्हे हुन जहिड़ो हुन जहिड़ी का बि कोन्हे का पोइ इहो बेनज़ीर जेको आहे इंसान जो नालो आहे हीउ नज़ीर जेको आहे सो मतिलबु ॾिसणु वारो या यूनिक क़िस्म जो यूनिक बेनज़ीर चइजे माना यूनिक पर हीअ नज़ीर इन जी माना आहे त ॾिॼारण वारो अलाह ताला जे क़यामत खां ॾिजारे थो तव्हांखे दौज़ खां ॾिजारे थो ऐं बशर बशर बशीर आहे जो तव्हांखे बशर ॾिए थो जन्नत जी ख़ुशबरी थो ॾिए तव्हांखे बशीर आहे इन माना में ऐं नज़ीर आहे इन माना में वनिस्त छाजे लाइ त तव्हांखे बशारत ॾिए ऐं पंहिंजो गुजारे थो छा लाइ ख़ुश़बरी कहिड़ी ऐं पोइ त अनिस्तरू अबुम त अलाह खां पंहिंजो इस्तफ़ार घुरो मफ़रत घुरो बख़्शिश घुरो वनिस्त़ फ्रू ऐं इन जे लाइ त यानी हीअ लाथियूं वयूं आहिनि आया तूं तव्हांखे इस्तफ़ार करण लाइ हुननि में सम्झो त हीअ जेके नबी आहिनि जंहिंजी ज़िक्र ईंदो आहे नू अलाम आहे या हूद अलामु आहे साहिल अलाम उहो इस्तफ़ार जी ॻाल्हि ऐं ख़ुशि ख़ुशि ख़ासि ख़बर जेका सूरत नूह अलाम या एकहतरि सूरत हुन में बि चए थो इस्तफ़ार करियो हुन में तव्हांखे हीअ फ़ाइदा थींदा हीअ फ़ाइदा थींदा हुनजो तफ़सील जेको आहे हुनजो हुते बि आहे पर हिते जेको आहे सो मुख़्तसिर चयो आहे तव्हां इस्तफ़ार घुरो तव्हांखे हुन मां फ़ाइदो आहे ऐं दुनिया जो बि ऐं आख़िरत जो इस्तफ़ार घुरण जा वञी रब कुम अलाह ताला खां मफ़रत घुरो बख़्शिश घुरो इस्तफ़ार करियो सुम तूबू इलाए पोइ हुन ॾांहुं मोटो तूबू ताब ताब माना मोटण ऐं तूबू हुन ॾांहुं तौबा करियो यानी हुनजे लाइ ऐं हू तवाब आहे इन साॻे में अलाह ताला तव्हां ॾे मोटे थो इन माना में तव्हांजी तौबा क़बूल थो करे त जॾहिं ताइब था थियो इहे सभई लफ़्ज़ जेके हिन ताब मां आहिनि माना मोटण मज़ा त हू तवाब आहे अलाह ताला तवाब आहे ऐं तव्हां ताइब आहियो पंहिंजे गुनाहनि खां पंहिंजे बख़्शिश था घुरो हुन ॾांहुं मोटो था त हू तव्हां ॾे थो मोटे तॾहिं तवाब आहे तई हुन ॾांहुं सां मोटो तॾहिं ताइब आहियो गुनाहनि खां पंहिंजे ॿियनि ॻाल्हियुनि खां हुन ॾांहुं मोटो था इन माना में तव तू बि सुम्ह तू वू विराए पोइ तव्हां हुन ॾांहुं मोटो मो मोटो कुम मथा अन हसननि हिते पहिरियों फ़ाइदो इहो त हिन दुनिया में तव्हांजी सुठी ज़िंदगी गुज़ार गुज़ाराईंदासूं जेकॾहिं तव्हीं अलाह ॾांहुं मोटंदो इस्तफ़ार घुरंदो इस्तफ़ार माना हिकिड़ो फ़ाइदो हिते ई बयानु करे छॾियईं त त छा कंदुसि तव्हांजे लाइ जो मथियो कुम मथा अन हसन तव्हांजी सुहिणी ज़िंदगी गुज़रंदी पंहिंजो तव्हांखे सुहिणो रिस्क मिलंदो मता इहो जेको आहे हयाती जो रिस्क खाइणु पीअणु इहो जेको आहे तव्हांजो सस्तफार घुरणु वञा अस्तफ़ार अस्तफा अस्तफ़ुल्ला अस्तफ़ुल्ला अस्तफ़ुल्ला हीअं चओ या अस्तफुला रबी कुलभिन उहो वॾो इस्तफ़ार आहे उहो चओ या अस्तफुलाही रबल हीअं चओ या रुगो चओ इस्तफ़ार अस्तफ़ार अस्तफुल्ला अस्तफ़ुल्ला अस्तफ़ुल्ला इहे सभई इस्तफ़ार मतिलबु मुख़्तलिफ़ आहिनि पोइ मञा जेको तव्हां घुरंदो पोइ रज़ू सला फरमायो त आउं सतरि दफ़ा घुरां थो ॾींहं में इस्तफ़ार नफ़रत थो घुरां बख़्शिश थो घुरां त बख़्शिश घुरण मां दुनिया में फ़ाइदो इहो आहे तव्हांजी सुठी सुहिणी ज़िंदगी गुज़रंदी इहा हिते ॻाल्हि करे वियो हलियो ऐं इहा पंजे नमूने सां हज़रत हसन बसी रज़ी अलाह ताली वठी विया हज़रत हसन बिन अली रज़ी अला ताली आन ख़बर न आहे त चवंदा हसन ईअं चयो पोइ हसन रज़ी अला ताली वटि के माण्हू आया पोइ हुननि पंहिंजे औलाद जी ॻाल्हि जिला घुर कई त चई त इस्तफ़ार घुरो बाग पाणी नहर ई हू हुननि जो चई त इस्तफ़ार घुरो फलाणी फलाणी शयूं चारि पंज यका माण्हू मुख़्तलिफ़ हुआ पोइ हुननि चयो त असां पंहिंजो फलाणा फलाणा मसाला आहिनि असांजी ज़िंदगी जा रिस्क जा हिन जा पुटनि जा औलाद जा त अलाह उन पंहिंजो हज़रत बसरी रहमत लाल चयो हुननि खे त तव्हां अस्तफ़ार घुरो अस्तफ़ार घुरो त पोइ थोरो थोरो मुंहिंजो को माण्हू हो अटकली हुन चयो सही हाणे पंहिंजो ई मुख़्तलिफ़ माण्हू आहिनि मुख़्तलिफ़ मसाला खणी आया आहिनि ऐं तूं वरी हिननि खे सभिनी खे चयो इस्तफार इस्तफार हिकिड़ो ई नुस्ख़ो आहे ऐं पना डोल सभिनी खे त ॾेई छॾी हीअ कहिड़ी ॻाल्हि आहे पोइ हज़रत हज़रत पंहिंजे हज़रत हसन बसरी आहे या हज़रत हसन बिन अली रज़ी अलाह आहे जेको बि आहे हुनजा हसन पोइ हसन जेको आहे उन रज़ी अला आहे उन चयो त पंहिंजो मूं इहे पंहिंजे तरफ़ां ॻाल्हि कोन्ह कई आहे इहा अलाह ताला फरमाई आहे इहा हिन सूरत नूह अल जी हीअ जेके लफ़्ज़ आहिनि पढ़णा उहे लफ़्ज़ हींअर पढ़ायो पोइ अल ताला फरमाइश त पहिरीं मूं हज़रताम खे चयो त तूं वञ मुंहिंजी तरफ़ां वञी पंहिंजो पंहिंजे क़ौम खे ॾेढार मुंहिंजी ॻाल्हि आहे पोइ कब इन खां अॻु में जो तव्हां ते अज़ाबु अचे क़ौमी ऐंज़ाबन अलीम या काल पोइ हाणे हज़रत नू हले इस्लाम वियो इहो हुकुम मिलियो हज़रत नू असां वियो ॿिए हंधि आहे डिटेल वियो नूल वियो पंहिंजे माउ माण्हू वटि पोइ उनखे त चए काल या कौ में चए हुनखे चयो इन लखुम नज़ीरुनि मुबीन आहे तव्हां नज़ीर आहियां डिॼाइण वारो आहियां अने अबूदुल्ला इहो इन ॻाल्हि खां डिॼायां थो त तव्हां इबादत करियो अलाह जी व त इबादत करियो उन ऐं उनखां ॾिजो व त कूहो उहा थी ऐं मुंहिंजी ॻाल्हि ते हलो मुंहिंजी तवेदारी कयो ऐं ताक़त करियो मुंहिंजी यकफिल हाणे फ़ाइदा ॿुधो ॿुधाए थो वञे यकफ़िल मिन ज़ुनूबिकुम त तव्हांजा ॾोह जेके आहे अलाह ताला बख़्शींदो पहिरीं ॻाल्हि हीअ करे वियो वरी यू अख़िरु इला अज मुसलमा ऐं तव्हांजी हयाती जेका आहे असां वधाईंदो हिन में हयाती वधणु ऐं हुते सूरत हूद में जेको फरमाईं जेको असां हींअर पढ़ियोसीं त हुन में तव्हांजी सुठी सुहिणी ज़िंदगी रिस्क वारी ख़ुशख़बरी वारी ख़ुशी ख़ुशी वारी उहा इलाह अजल मुसलमा इन अजल अलाह जा ला लाउ कुन तालमून पर अलाह ताला हिते करे वियो त जेको अजल जो वक़्तु जेको उहो ताख़ीर कोन थींदी पर सुहिणो तव्हांजो वक़्तु गुज़रंदो ऐं उमिरि बि वधाईंदो अलाह ताला त वस वारो आहे पर जॾहिं तव्हां हुकुम नेठि मरणो आहे सभु कंहिंखे नबियनि खे पैगम्बर खे सभिनी मरणो आहे त पोइ जेको आहे सो ताख़ीर कोन थींदी काल रब इनी दाओ त क़ौमी लहलनि व नहारनि फलम यज़िद हुम दुआ ई इला फिरारा فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وصروا واستكبروا استكبارا वस्ताक्षो सियाब हुम वसरू वस्तकबर इस्तिकबारा سمعني دعوتكم جهارا سمعني آلنت لكم وأسرت آلنت لهم وأسرت لهم إسرارا फ़कुल तस्तफ़ू हाणे वरी चयो <laughs> पोइ मूं हुननि खे हीअं चयो हाणे वरी थी थो चए त पोइ मूं हुननि खे हीअं चयो हा रिपोर्ट थो पेश करे हज़रत नूह इस्लाम पंहिंजी इन हू कान गफ़ार आहे हाणे चए थो यूरसिल समा अलाही कुम मिदरार आहे तव्हां ते अलाह ताला आसमान मज़ा ज़मीन पंहिंजो पाणी मोकिलींदो यानी मींहुं मोकिलींदो मदरार यानी हिकु ॿिए जे पोयां सुठा मींहं वक़्त ते जो तव्हांजा फ़सुलु भला थींदा हिते तमामु घणो मींहुं पइजी वियो त ॿिए ॿिए ॾींहुं फसल ॿुॾी विया हलिया तमामु घटि पइजी वियो न पियो त हीउ मदरार जेको मींहुं आहे अहिड़े नमूने सां सुहिणे नमूने सां अलाह ताला मोकिले ॾियो तव्हांजा फसल भला थियनि तव्हां सुठियूं ॻाल्हियूं थियनि तव्हांजो यूसलिस्म मां आहे अलाए खुंभ मिदरार आहे वॾ फुड़ो सुठो सुहिणो मींहुं मिलंदमि उहो युमदीद कुम्भ बि अमवाल इन वनीन पोइ इहो घुरंदो त तव्हां सां तव्हांजी आउं मदद कंदुसि माल सां यानी तव्हांजो कैटल या तव्हांजी वेल्थ जेका प्रॉपर्टी आहे माल अमवाल जेके आहिनि प्लूरल माल जो हूअ बनी न ऐं तव्हांखे पुटु ॾींदुसि औलाद ॾींदुसि सम्झो त हाणे इन में पुटु औलाद जी जेका ॻाल्हि उहा बि इस्तफा घुरंदो त हाणे उन में पई अचे ॻाल्हि भई यलखुम जनातिन ऐं तव्हांखे बाग़ ॾींदुसि खेतियूं ॾींदुसि यानी खेतियूं हाणे पाण को छे न मतिलबु इहो त माण्हू खे महिनत कबी पोइ अल्ला ताला उन में बरक़त विझंदो मतिलबु इहो आहे <clears throat> अलाह ताला भई यज अलकुम अनहार आहे ऐं तव्हांखे नहरूं ॾींदुसि हू मींहुं पाणी उहो पाणी बरक़त जो आहे पंहिंजो मुबारक हल अल अलाह ताला फरमायो क्राशी बि ॿिए हंधि त मींहुं जेको आहे सो मुबारक आहे पाणी जेको ऐं हिते फरमाईंदे अनहार तव्हांखे नहरूं ॾींदो तव्हां पाणी जा जहिड़ा लॻा पिया आहिनि पंहिंजे पाकिस्तान में असां सिंध में त वरी नहरूं ॾींदुसि तव्हांखे जो आज़ाल पाणी हूंदो ऐं को को पंहिंजो रोकींदो कोन तव्हांखे मालखु ला तरजो लीला वकार आहे पोइ इन नमूने सां पोइ कद ख़लक कोन आरवार आहे तव्हांखे सुहिणे नमूने सां तौर तरीक़नि सां अहिड़नि सां सुठी सूरतुनि में अथमि अलाह पोइ अलाह ताला हिते सूरत हाणे हू त ॾांहुं वरी मोटूं था पाण हिते जा पंज ई ॻाल्हियूं करे वियो हलियो जेके हुननि माण्हुनि खे पंहिंजो मोटूं हिते बियानी यानी तव्हांखे कुशादो पाक हुजे हलाल हुजे पंहिंजो उहो हराम हुजे हराम जा ढेर लॻा पिया आहिनि हिकु ॿिए जे मथां मंज़िलूं मंज़िलूं पियूं ठहनि पोइ हिकिड़नि तेॾी महिल जेका ख़बर पवंदी मता आहिनि हसननि इला अजलिन इलाही मुक़ररु वक़्त ताईं यू त कुल जी फज़लिन फज़ल पोइ हर फज़ल वारे खे आऊं पंहिंजो फज़ल ॾींदुसि या ॾिनो वेंदो यूथ यूथ जी माना आत आत अता अता थियणु ऐं तौस सां ऐं आत अलफ़ ऐं अलफ़ मद अता अथा ते सां हथ माना आहे ॾियणु ऐं ओथो जेका आहे सा वधीक मतिलबु त हिकिड़ो अवॉर्ड करणु हिकिड़ो ॾियणु तोहफ़ो ॾियणु हिकिड़ो वधीक बरक़त वारो हीअ त सभु कंहिंखे अता अलिफते सां सभु कंहिंखे मिले थो जेको आहे सो काफ़र खे मोमिन खे सभिनी खे पर हू अता जेका रब पा खां आई न तो असां पाण रखंदा आहियूं नालो माण्हू जो असां मुंहिंजो माइट बि आहे अलहमद अता मोहम्मद अलाह ताला मतिलबु त अता थियलु आहे मोहम्मद जो नालो अता मोहम्मद नालो आहे हिते जेको यूथ आहे यूथ माना पैसो हुनजो मशहूरु स्ट्रक्चर आहे यूथ खे ॾिनो वेंदो ॾिनो ॾिनो वियो या ॾिनो वेंदो ॾे हर कंहिंखे कुल ज़ी फज़ल फज़ल हर कंहिं फज़ल वारे खे पंहिंजो फज़लु यानी जेको जंहिंजे लाइक़ु आहे उहो उन ॾिनो वेंदो यानी अहिड़े नमूने सां जेकॾहिं तव्हां इस्तीफ़ा कंदो वन त वल्ल पोइ जेकॾहिं तव्हां मोटियो हाणे वल्ला ऐं वल्ला में आहे मोटणु ऐं उताब जेको आहे उहो मोटणु वल्ला त वल्लह त वल्ल माना हटी वेंदो ऐं ऐराज़ कंदो अखियूं मतिलबु त फेरे वेंदो या मतिलबु त मुंहुं फेरे वेंदो पंहिंजो मुंहिंजे पैगम्बर खां मुंहिंजे क़ुर खां मुंहिंजे दीन खां त वल्ल जेकॾहिं फैनी अखाफ़ अज़ाब योमिन कबीर त पोइ तव्हांखे डिॼारियां थो उहो जेको ॾींहुं जेको वॾो आहे योमिन कबीर उनजे अज़ाब खां ऐं तव्हांखे आउं डिॼारियां थो इन अखाफ़ अलहुम अल अज़ाब योमिन कबीर लाहे है मर जो कुम तव्हांखे सभिनी खे मोटणो आहे अलाह ॾांहुं हाणे इहा ॻाल्हि जेका सभु कंहिं कंहिंखे सम्झ में अचे कोन थी त असांखे को मोटणो आहे मोटणो आहे असीं त भले हमेशह रहंदासूं जीअरा ऐं तॾहिं कया मज़ा जेके आहे असीं वेलंदासीं इसराफील खे बि जेको आहे असीं चवंदासीं त तूं फूक ॾे वञो वारो छो जो माण्हू खे एतवार ई कोन थियो त आउं मरंदुसि धरती ते वेठो आहे चए थो पियो खावां पीआं मौज पियो करियां मूंखे कहिड़ी परवाह आहे सो मूंखे मरणो ई कोन्हे इहो ख़्यालु इंसान जेको आहे सो हुनजे ऐं इहो हिकिड़ी रहमत बि आहे बरक़त बि आहे जो इंसान खे हर वक़्तु ख़ौफ़ न हुजे पंहिंजो मौत जो चेरियो थी पियो त झंगल में वेंदो हलियो इन करे चवंदो वञ हाणे मरां थो हाणे थो मरां हाणे थो मरां पोइ माना ख़ौफ़ हुनजे ख़ौफ़ छा चइबो आहे मौत जे ख़ौफ़ में जेको आहे चढ़ियो थी पागल थी वञे पोइ इन खां इन करे ई बि रहमत आहे निंड वेड़े नमूने सां रहमत आहे तव्हां सॼियूं बि ॻाल्हियूं विसरी वियूं वञूं वरी ख़्वाब जेके अचनि था वरी ख़्वाब बि विसरी था वञनि त इहे बि हिकिड़ियूं अलाह तालियूं रहमतूं आहिनि जेके ॻाल्हियूं विसाराए था छॾे तव्हांखां मौत जो जेको डपु आहे सो बीठो न हुजे हितां ते इहो बि तव्हांखे विसारे थो छॾे इहो बि हिकिड़ी रहमत बि आहे पर पोइ उनखे यादि करणु ख़ुदि पंहिंजे तरफ़ांइ उन जो वेलकम करणु इन लिहाज़ खां मूंखे अलाह ताल मोटणो आहे अलाह ताला महबूब आहे अल्ला ताला जो पैगम्बर जेके आहिनि उनसां मिलणो आहे त इहे ॻाल्हियूं हुनजे लाइ वरी ठीकु आहे मौत खां को डपु कोन्हे मौत खां को ढिज कोन्हे इन लिहाज़ में निमान मेंमिन कबीर योमिन कबीर हाणे अलाह क़यामत खे अलाह त अलाए घणनि लफ़्ज़ आहिनि अलाए केतिरा लफ़्ज़ आहिनि मतिलबु त अहिड़ो क़िस्म जो ॾींहुं अहिड़ो योमल फ़सल क़यामिल हिसाब हिते योमन कबीर उहो वॾो ॾींहुं जेको तमामु वॾा वॾो ॾींहुं वॾो वॾो हिन लेंथ में पंजाहु हज़ार साल जो ॾींहुं थींदो हिकिड़ो ई जंहिंमें सिजु अची नेदे पान बीहंदो मतिलबु अहिड़े क़िस्म जा जेके ॻाल्हियूं फ़र्मायो आहे पंहिंजो ॻाल्हियूं कयूं आहिनि पर योमिन कबीर जे माना में जो हुन जी हैबत हुनजो हॉल जेको हुनजो जेको आहे सो हुनजो जेको आहे हैबत जेका आहे सो छायल हूंदी हिन करे उहो वॾो ॾींहुं आहे इलाह मर्ज़ी हुकुम अलाह ताला चयो त हुन ॾांहुं अलाह ताला ॾांहुं तव्हांखे मोटणो आहे वहला कुल जी शइ कदीर ऐं उहो सभु कंहिं शइ ते कुदरत रखे थो माना ईअं सम्झो त हू तव्हांखे मोटाईंदो कोन उहो उहा कुदरत रखे थो जंहिं तव्हां खलकियो आहे जीअं आसमान ज़मीन ख़लकिया आहिनि जेके मौसम बदिलाए थो जेके धरती मोल जेका आहे उनखे वरी जीअरो थो करे जेके फसल जेके ख़तमु थींदा आहिनि वण जेके सही सुकी था वञनि हलिया सियारे में ऐं पंहिंजो वरी हुन में उथनि था पंहिंजे छा चइबो आहे सराउ में या वरी बहार में या फलाणे मौसम गर्मी में अन बराचनि था मुख़्तलिफ़ मौसम में मुख़्तलिफ़ वण उसरनि था वरी उभिरनि था वरी नवापन थियनि था वरी इहा हिकिड़ी कुदरत आहे मुंहिंजी जेका मूं ॾिनी आहे धरती ते तव्हां ॾिसो था पंहिंजी अखियुनि सां मोर धरती जहिड़ी थी थिए हिन माना में त मोर धरती धरती न को मरे न को जीअं पर हुन माना त हुन में का ओभर कान्हे का मतिलबु को टुटे कोन्ह थी का ॻाल्हि को वण टिण सभई जेके आहिनि से विया हलिया पंहिंजे सियारे मंझि अहिड़े नमूने सी वरी पंहिंजो उसरी बि रहिया बहार में वरी गर्मी में वरी मतिलबु त जॾहिं मींहुं त वरी उहो जेको आहे वी जेका आहे असां निकिरियो अचे ॿिया गुल बूटियूं हुयूं थर असांजो जेको मुल्क आहे हुन हुनमें बहारी थो वञे हली यकदमि गुल गुलज़ार थियो वञे हलिया हलां केरु कोन थो पोखे उहे शयूं पर पाणी फुटियो थी वञे हलियूं पंहिंजो हुन मञा मञा हुननि जा के ॿिज जेके पिया आहिनि या के अचनि था पंहिंजो जेके छा चइबो आहे पखी जेके पखण किथां खां खणी को को पंहिंजो वरी हुते विठ थियल आहिनि या वरी छा था कनि या कीअं था कनि पोइ कीअं फुटे थी पोइ अलाह ताला खे ख़बर आहे सभई इहे जेके तरीक़ा आहिनि पोइ हिनखे सोचणु घुरिजे कहिड़ा कहिड़ा अलाह ताला तरीक़ा ठाहे छॾिया आहिनि जिन सां वरी ओभर उभिरे थी हालांकि असां पोखी कोन्हे चिबड़ पाण वटि फुटंदा हुआ असां ॿ ॾींहं पोखींदा हुआसीं पंहिंजो के छा थियो हुननि मां चिबड़प अचो वञनि हुन में तिर अचो वञनि हुन में वीह अचनि अलाए अॻे उहो पोख्या कोन हुआ कंहिं बि अलाए किथां अची वञे भिड़ियूं अची वञनि लाइ इहो अलाए कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं उभरंदियूं अचनि छो त उते को बिजलो बिजलो फियल हो उहो वरी उसो वञे हलियो या को पखी थो आणे या को जानवर थो आणे या चेणे में थो अचे या छा अहिड़े नमूने सां इहा ॻाल्हि ईअं थिए थी हाणे इहो हलंदे इहो अर्ज़ु क्रिया में शायदि ॻाल्हि कई हुजे या न पर जेके सूरत अलाए इस्लाम जूं पहिरियूं जेके चोवीह आयतूं आहिनि उहो हज़ूर सलाह जो ॼण हिकिड़ो कंफ्रंटेशन आहे हिकिड़ो ॼण ॾियणु वठणु ॻाल्हि करणु हू एतिराज़ था कनि अलाह ताल उनजो जवाबु थो ॾिए या रसोल सल्हम खे हुकुम थो करे अहिड़े नमूने सां जवाबु ॾिए हीउ करिणो कर पोइ खां पोइ जेको आहे सो हज़रत नूह हलाम जो किसो थो शुरू थिए या पंहिंजे हुनजी क़ौम जो खां पोइ हूद हूज़ाम जो इहो पहिरियों चोवीह आयतूं जेके आहिनि सी ॼण हिकिड़ो ॾे वठि आहे हज़ूर सलाह जिन जी इनसां सां जेको वास्तो आहे क्रेशियुनि जो मके जी मके जी सूरत आहे इन करे इहा ॻाल्हि हिते ज़हन में रखणु खपे त हीअ जेके ॻाल्हियूं थियनि पियूं से उन वक़्तु फौरी जेको ऑडियंस हुयो सो फौरी जेके हुआ ॿुधण वारा हुआ ॾिसण वारा हुआ से से जेकी आहे क़ुरेशी यार पंहिंजो माइट भई क़ुरेशी बि आहे न हाणे घणेई पंहिंजा अलहमदिल्ला माइट मिट पोइ हाणे हाणे फरमाई त अला आहे कुम तव्हांजो मोटणु उन ॾांहुं अला अलाह ॾांहुं आहे तव्हांजो मोटणु मरजो रुजू कर इना इना राजाउनि राज बि जेको आहे सो बि मोटण जी माना में रज रुजू मरज मरज माना मोटण वारी जाइ त वहो अला कुल शयुनि कदीर ऐं उहो सभु कंहिं शइ ते कुदरत रखे थो मतिलबु त हुनखे सघ आहे ताक़त आहे जो ईअं करे अला अलाह माना ख़बरदार माना में अला इन सुधूर ही जेके सीना हथनि सदन से सोढ़ा था कनि या ईअं था की कपिड़ो जेको आहे वेड़े था छॾनि या पंहिंजो ईअं ई ईअं था कनि पंहिंजा सीना यानी कलाम ॿुधण खां हू जेके आहिनि से मुंहुं मोड़ीनि था नथा ॿुधणु चाहिनि अलाह ताला जॾहिं क़ुर पढ़े थो वञे हू रसोल्ला सलाह पढ़े थो या त अब्दुला अब्दुल रहमान बिन औफ़ या केरु अब्दुला बिन मसूद या केरु ॿिया असाब सगुरा पढ़ंदा हुआ या कीअं त पोइ हीउ ॿुधणु नचाहींदा हुआ पोइ अला यसन अला इन होम यसनून सुधूर माना मोड़ीनि था हीअं वञो ईअं करे पंहिंजो सीननि खे यस तख़ू महनो जीअं लिकनि हुनखां ख़फ़ी थी वियूं आहिनि मखफ़ी थी वञे जीअं मखफ़ी जी माना में ख़फ़ ख़ौफ़ जेको आहे सो हिन माना ख़ौफ़ बि निकिरे थो जंहिंजी माना थी थिए ऐं हलकड़ाई ऐं हिन जी माना बि ख़फ़ी आहे माना हीअ हल्को हल्की शइ आहे हीअ सकील आहे हीअ माना ॻरी आहे हिन माना पर हिते हिन यस्तफ़ू मिन हो त जीअं लिखनि हुन खां यानी क़ुर खां लिखी वञनि या पंहिंजो क़ुर ॿुधाईंदड़ खां रसूल खां लिखी वञनि हलिया अहिड़े नमूने सां हीअ सीना आई त तंग था कनि अलाही न यस ख़बरदार जो जॾहिं यस्टाक्षू न सियाब सियाब हुन जो कपिड़ो आहे हुन जा कपिड़ा माना का चादर हूंदियूं आहिनि या कपिड़ो जेको पातल अथनि पंहिंजो कमीस वग़ैरह जेको बि उहो जेको आहे यसथनून उहे वेलनि था पाण पाण खे यस तस्नू यस ताखू न पाण खे लिकाइनि था उनमें यस्ताकू न सियाब हुम उहे उन कपिड़े उहा जेका कपिड़ा आहिनि पिया उन में लिकाइनि था पंहिंजे पंहिंजे पाण खे यालम रून अलाह ताला जेको आहे ॼाणे थो ॼाणे थो इसरार सिर सिर माना गुझी शइ सिर आहे माना हुनखे लिकाइनि था जेको लिकाइनि था ॻाल्हि खे जेको ऐलान था कनि जेको पधरो था कनि जेको वाज़ था अलन ऐलान ऐलान करणु माना पधरो करणु सभिनी खे ॿुधाइण अड़े ॿुधो ॿुधो ॿुधो मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो ॿुधो हीअं खणी न बि चए माण्हू मुंहिंजे भरिसां वेही कंहिंजे ॻाल्हि कयईं त पधरी कयईं उहो नेवाना में ऐलान कयईं माना पधरो कयईं इहो अल नून इहो पैसो स्ट्रक्चर थी युसरून इहो पैसो जो स्ट्रक्चर थी हलियो भई इन हू अलीम बि ज़ाति सुधूर बेशुक्र अलाह जेको आहे सो सीननि में जेकी आहे उनखे ॼाणे थो बि सुदूर ज़ाति हिते जी माना आहे मंझि सीननि मंझि जेको आहे सीननि वारी शइ जेका सीननि फला फलाण जेको आहे सो सीननि वारी शइ यानी अंदरि जेको सीने में आहे दिलि में जेको आहे कल्ब में जेको आहे सो हालांकि उहो कंहिंखे ॿिए खे त पधरो कोन्हे ॿिए वटि पर अलाह ताला वटि उहो शइ पधरी आहे इन हू अलीमि तस्तूर बेशक हू ॼाणे थो जेको सीननि में आहे <clears throat> वमा मिन दाबतिन फिल इलाह अल रिस्क आहे हाणे हुते रिस्क जी ॻाल्हि हुते हली पए त आउं सुठो सदो सुहिणो रिस्क ॾींदुसि तव्हांखे इन माना में पोइ हाणे फरमाए थो अलाह ताला ऐं हिते ॼण सिपारो बदिलिजे थो यारहें बजे ॿारहों सिपारो थी वञे थो इन करे ई तव्हां ॾिसंदो पंहिंजे क़ुर शरीफ़ में त थुलनि अखरनि में या सिट लिखियल हूंदी पहिरीं जेका मती आहे अलाह रिस्क आहे जेको धरती ते जानवर आहे हैवान आहे दाबत दाबत हैवान आहे फिल आर धरती ते फिल इलाह अल अलाह रिस्क आहे हुनजो रिस्क कंहिं ॿिए ते कोन्हे हुनजो रिस्क अलाह ते आहे माना हुन सभु कंहिं शइ जो लाइ रिस्क जेको आहे उहो मुहैया थो करे ॾिसो मच्छी जेका हुनजो को रिस्क आहे पर पाण वरी मच्छी था खाऊं को वठी था अचूं मच्छी खे पाण था खाऊं पा पाण वरी कोई हथु चीआ शींहं खे त वरी उहो खाई वेंदो सभु कंहिंजी शइ जो ॿियो को मिली आहे रिस्क कंहिं अलाह ताला ॾिए थो पोइ कंहिं न कंहिं नमूने सां पर वरी हथु पेर हण हणो पए थो ईअं कोन पंहिंजो हुन चयो पंहिंजे खे छा चइबो आहे वटाए फ़कीर जेको आहे हुनखे माण्हू चयो वञ भला पंहिंजो वञी कुझु करे आ चई अला अल अलाह ॾींदो अलाह ॾींदो चयो अलाह ॾींदो आहे वेठो आहियां पोइ घर में वेठो हुजे पोइ वरी कंहिं चयो हथु पेर हणण मिला <laughs> पोइ वियो वञी पोइ त वरी वञी वियो वञी किथे वेठो त चोर अचनि पिया परियां खां पोइ डप में मथे चढ़ी वियो वण ते पोइ वण ते चढ़ी वियो पंहिंजो वेठा चोर जेका आहिनि ॻाल्हियूं वेठा कनि उहे पाण में विरहाइनि पिया ई कुझु माल बता घणो विकाइण पीअण जो ॿियूं शयूं घणी हुयूं सोन छा थी ॿियो कुझु हूंदो को पोइ ओचितो हिनखे अची खंघि लॻी त रोकियईं घणी रोकी घणी रोकियईं पर रोकी कोन्ह थी पोइ नेठि खंघी पियो त हुननि बार त कुझु जिना छा आहे वठी था भॼनि उहो सभु सामान जेके पोइ थो छॾे पोइ सामान हेठि लथो विझी ॾिठई हाणे चोर सभु विया हलिया पोइ सामान वामान खणी कुझु अची माण्हू वटि पहुतो अची किथां थो अथई चए त अला अलाह ॾिनो आहे <laughs> लियल हला ॾिए थो पर खंगाए ॾिए थो खंगणो पए थो सो अहिड़ी कुझु न कुझु महिनत इंसान खे हथु पेरु हणणो पवंदो पोइ अहिड़ो न घर में वेठो अचिबो पोइ हुनखे सुस्तु हुजे असां वरी ॿी बि ॻाल्हि ॿुधंदासूं हाणे चई त साईं उहो अमरा सुस्तु हुजे को अमृ चंड जहिड़ो पाण जे छांव में सुतो पियो हुजे पोइ वाटर उहो अची लंघियो हुते हुनखे चयईं हो भला वाटड़ू हीउ जेको ॿेर मुंहिंजे सीने ते किरियो पियो आहे इहो खणी मुंहिंजे वात में विझ त आउं खावां त हुन ॿियो जेको ॿियो भरिसां सुतो पियो हुन चयोसि मथां विधो अथईसि हीउ कल्ह मुंहिंजो बूथ पे चटियो पंहिंजे कुते पे बूथ मुंहिंजो चटियो मूं चयोमांसि हिनखे हकल कर त हुनखे हकल कोन कयईं <laughs> त हिन कंहिंजे मथां आयो ॿियर विधो अथईसि वात में त पोइ मतिलबु त माण्हू जेके अहिड़ो सुस्तु हुजे जो माॻे ॿेर बि खणी वात में न विझे ऐं कुतो ॿियो मुंहुं चटेसि त उहो उनखे बि ना किले त पोइ त हाणे ॿियो कमु खां निकिरी वञो कुझु न कुझु मिली इंसान खे हथु पेर हणणो पवंदो हुओ पोइ चोरी ऐं ठगी आई ऐं कोन त हलाल रिस्क जी तलाश सेखार त पंहिंजो नोट ते लिखी छॾियाऊं विच में <laughs> पोइ हाणे भला हूंदी मां सिंध जो पाकिस्तान जो जेको नोट हूंदो हुन लिखियो हलाल रिस्क तलाश अलाए छा कुझु लिखियलु हूंदो अहिड़ी क़िस्म जी का ॻाल्हि पोइ हला रिस्क जी तलाश माण्हू करे इनशा मुस्तक़र हा यानी हर जानवर जो मुस्तक़र किथे की किथे हू करार थो करे किथे वञी आराम थो करे उहा मुस्ताद आहे किथे घुमे फिरे थो किथे सांडियल आहे उते उते हू ॼाणे थो कुल्लुनि फी किताबिन मुबीन सभु शइ जेका आहे सा किताब में लिखी पई आहे अहिड़े नमूने सां हाणे हिते असीं फ़िलहालु वक़फ़ो था करियूं इनशा आमीन हीअ छा आहे तूं पढ़ियूं तूं हेसि ताईं अलहमदिल्ला अलाह वाफ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वादना इला सरात मुस्तक़ीम सरात लज़ीन अनामत अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين